Canlı olarak sizlerle beraberim. Ee, geçen hafta bir kayıt programı dinlediniz. Bugün <clears throat> aslında zaman zaman yaptığım bir şeyi yeniliyorum ve e, kendi coğrafyamdan yani Balkan coğrafyasından uzaklaşıyorum. E, bu hem kendi programın sound'una birazcık ara vermek, birazcık kulaklara başka sedalar duyurmak derdinden bir yandan da e, elime geçen dünyanın çeşitli bölgelerinden geleneksel müzik örneklerini e, orada e, boşa bekletmemek derdinden yani bir şekilde e, o kayıtları avcı ve toplayıcı mantığıyla e, toplayıp kendi kütüphaneme koyuyorsam sonuçta e, bunlar turşu kurmak için değildir, paylaşmak içindir. O mantıkla e, farklı farklı coğrafyalardan da olsa bu müzikleri sizlerle paylaşmayı çok e, arzu ettiğim için e, bugün böyle bir program yaptım. Aslında vesile olan şey e, 2000'li yılların başında keşfettiğim onlardan epey bir e, CD getirttiğim ama ardından e, güncellemeleri takip etmediğimle bağlantılı e, bir durum. Geçtiğimiz aylarda eksik kalan albümlerimi tamamladım. E, nereden tamamladım? İsviçre'deki küçük bir e, CD firmasından tamamladım. E, Face Music adını taşıyan bir firma bu. Face Music e, 90'ların sonunda faaliyete geçmiş. Ağırlıklı olarak Asya'dan e, genellikle sözel geleneği ve su katılmamış saf geleneksel müziği e, dünya dinleyicisine sunmayı amaçlayan kök müziği yani halk müziğinin en saf halini e, dinleyiciye sunma amaç sunmayı e, amaç edinmiş bir e, firma bu. Albert adında bir arkadaşımız var e, firmanın sahibinden sahibi ve Asya'nın olmadık bölgelerine gidip e, az bilinen ama e, işte kendi bölgelerini, geleneksel müziğini profesyonel düzeyde icra eden toplulukları bulup onlardan e, kayıtlar yapmak. E, bu firmanın amacı. Muhtemelen başlarda e, sponsorlar buluyorlardı, destekler buluyorlardı veya o ilk yılların heyecanıyla çok şey ürettiler. Nerelerden? E, Moğolistan'dan, Tuva'dan, e, Altay dağlarından, Gürcistan'dan, Ermenistan'dan, Rusya'dan, e, Hakazya'dan ki az önce dinlettiğimiz örnekler, e, Ukrayna'dan ve Polonya'dan e, kayıtlar var. Bugünkü katalona gir, e, kataloglarına baktığımızda ama e, yakın zamanda yazıştık. İşte ne bileyim Brezilya'dan, Uganda'dan filan kayıtlar da geliyor. Yolda onlar. Evet bugün e, yakın zamanda eleme geçen e, eksiklerimi tamamlama operasyonunun sonucunu sizlerle paylaşacağım ve e, Asya'dan e, Hakasya'dan başlayıp Ukrayna'ya kadar e, giden coğrafya içinde e, Hakazya, Rusya, e, Gürcistan, Ermenistan ve e, Ukrayna'dan müzik dinleyeceğiz. E, dün Facebook paylaşımımda da belirttim bunu. E, Hakasya küçük bir e, Özerk Cumhuriyet Rusya'ya bağlı tabii ki Sibirya'da e, Hakkazlar e, bir Moğol halkı Moğollarla akraba e, tabii ağırlıklı olarak şaman e, insanlar ve şamanizmin dorukta yaşandığı bölgelerden birisi. E, az önceki dans melodisinde, enstrümantal melodide de bir esrik durum hissettik. Bir trans durumu hissettik. E, bu kendilerine göre e, metafizik değerleri fazlasıyla yaşayan insanlar e, Altaylarla beraber yine Tuvallarla beraber e, ilk örneğimiz Akasya'dandı. E, Hakasya'dan e, Ülger adında bir topluluğun 3 tane albümünü yayınlamış. E, Ensemble Ülger Traditional Songs of the e, Hakas People adını taşıyor albüm. Ben size birinci volümünden üç şarkı seçmiştim bugün. Şimdi iki tane lirik şarkı dinleteceğim. E, Hakaz, Hakazya insanların şarkılarını seslendiren Ülger ensemble'dan Ve ilk durağımız Hakazya'da kalmaya devam ediyoruz. lapsych palę. Sırbıkta değerli dostlar iki lirik şarkı dinlettim sizlere. Nereden? Hakazya'dan ve Hakazya müziğini e, gayet otantik haliyle yorumlayan Ansambul Ülger'den dinledik. Face Müzik CD'lerini sizlere tanıtmaya devam ediyorum. E, bu topluluğun 3 albümünü yayınlamışlar. E, üçü de bendenizde mevcuttur. E, şimdi Rusya'dayız ikinci topluluğumuz Ensemble Besnohorki. Besnohorki topluluğunun iki tane uzmanlık alanı var. Bir tanesi Kazak şarkıları yani e, savaşçı Kazaklardan bahsediyorum. Hristiyan Kazaklardan. Hani Kazakistan'dan değil. E, ikinci alanları da Sibirya'dan Rus halk şarkıları. E, dört tane albümlerini yayınlamış. Face Müzik e, bu topluluğun. Ensemble Pesnohorki'nin e, birincisi var elimizde ve bu albümde Kazak şarkıları seslendiriyorlar. İlk parçamızın ismi Siz Nasıl İnsanlarsınız? Да какие я живы, да старая любовь. Evet, Hakazya'dan sonra Rus şarkıları dinlemeye başladık. Ee, savaşçı Kazakların şarkılarını bu albümde seslendiren Ansambl Pesnohorki'yi dinliyoruz. Ee, Yeterince Kar dinleyeceğimiz şarkının adı. Bir şarkı daha var. Orada güzel çilekler yetişir. İki şarkı peş peşe Ansambl Pesnohorki'den dinliyoruz. بدل صوت Evet tipik geleneksel Rus halk müziğinin çok sesliliği e, bizimleydi ve bugün bütün albümlerini o firmadan çalıyorum. E, Face Music adlı firmanın yayınladığı CD'lerden e, önce Hakazya'dan geleneksel müzik içeren Ülger topluluğuyla başlayıp şimdi de Pesno Horki topluluğuyla devam ettik. E, Sibirya Kazaklarının şarkılarını seslendirdiler bizim için. Üçüncü topluluğumuz Gürcistan'dan e, bu topluluğun da iki albümünü yayınlamış Face Music. Ensemble Mizetamze ya da Muzetamze. E, Gürcü kadınlarının geleneksel şarkıları başlığını taşıyor e, albüm. Volüm 1 ve Volüm 2. Şu anda Volüm 2'den dinliyoruz. E, bu albümden dört parça seçtim size kısa kısa. Önce bir masa başı şarkısı. Yani e, içkiye eşlik eden şarkılardan biri. E, nereden? Pşavi bölgesinden. Arkasından da Acara bölgesinden yani Karadeniz'de sınırımız ol, olan bölgeden bir düğün şarkısı var ve e, Gürcistan'da artık sayıları iyice artan kadın topluluklarından biri belki de ilklerinden olan Ensemble Muzetemze'yi dinliyoruz. Katam kaviz keraza gelino, gelino, gelino. Katam kaviz keraza gelino, gelino, gelino. Vai dodo pliz de gelino, gelino, gelino. ვაი დოდო პლიზ დედასავო გელინო გელინო გელინო დედამთილი დედასავეთ გელინო გელინო გელინო დედამთილი დედასავეთ გელინო გელინო მამასავეთ გელინო გელინო გელინო мама მთილი მამასავეთ გელინო გელინო გელინო მაზლი არიც მასავეთ აგელინო გელინო მაძლი არის მასავითა გელინო გელინო გელინო მული არი დასავეთა გელინო გელინო გელინო მული არის დასავეთა გელინო გელინო გელინო ნელ ნელა წამობდანდი Gelino, gelino, nel nelata mogdan dio gelino. Evet, Gürcü kadınlarının geleneksel şarkıları başlıklı e, albümün ikincisini dinlettim sizlere. Face Müzik tarafından yayınlanan e, Ensemble Mizatamze tarafından kaydedilen, kaydedilen iki volümlük e, setin ikincisinden dinledik. Ee, önce bir masa başı şarkısı arkasından da Gelino türküsünü dinledik Acara bölgesinden. Yine Acara'dan bir dans şarkısını e, dinletiyorum. Arkasından da Pandurya eşliğinde bir şarkımız var. Tiyaneti bölgesinden. Yine iki şarkı için e, ansambul Muzatamze'yi dinliyoruz. Nay nay ni nay na na ni da na ni da na vo ნაი ნაი ნი ნაი ნა და და ნუ ნი და ნა ნი და ნა ო ნაი ნაი ნი ნაი ნა და ესა ყვანი ხარატული ნაი ნაი ნი ნაი ნა და ესა ყვანი ხარატული ნაი ნაი ნი ნაი ნა და შიტბიჯია ჩახატული ნაი ნაი ნი ნაი ნა და შიტბიჯია ჩახატული ნაი ნაი ნაინა და ესაკვანი ბჟოლისაო ნაინა ნინაინა და ესაკვანი ბჟოლისაო ნაინა ნინაინა და შიტამწოლი ბროლისაო ნაინა ნინაინა და შიტამწოლი ბროლისაო ნაინა ნინაინა და ესაკვანი ებანოზი ნაინა ნინაინა და ესაკვანი ებანოზი ნაინა ამწოლიან გელოზი ნაი ნაი ნი ნაი ნადა შიტამწოლიან გელოზი ნაი ნაი ნი ნაი ნადა ესაყვანი თხილისაო ნაი ნაი ნი ნაი ნადა ესაყვანი თხილისაო ნაი ნაი ნი ნაი ნადა შიტამწოლი ხინისაო ნაი ნაი ნი ნაი ნადა შიტამწოლი ხინისაო ნაი ნაი ნი ნაი ნადა ნანი დაღარჩე მოცა და ლოთ ვაჭრელო სახემზიანო დაძალო გეტყვი დაძალსა მამიტანო დესარგეო ამ საფუნდაში ამოდი სუდამბალ ხაჯოს გაჭმევო ამ საფუნდაში ამოდი სუდამბალ ხაჯოს გაჭმევო შამავე ბერა ველი შენი ბრალია დაძალო დაიდი ხარ ფეხში შველაი გასწივდებოდი სათყალო დაიდი ხარ ფეხში შველაი გასწივდებოდი სათყალო ბაცალი გოელ ქალები ოთხი თავ დაგრეჭილები კლდებზე ისე დარბიან როგორც ხებ დაჭედილები ან რაიდარასვია იმამა ძალიშვილები ჭატილი ჩამოუთლიათ მართუასა და ლელასა დავაია პეტრაცაგვა ჩატყობინეთ ყველასა დავაია პეტრაცაგვა ჩატყობინეთ ყველასა ხევსურო კაც თუ არევო რაირა გაგადიდებსა ჭუითი უბნებე ჩავო უთილდი ჩვენე ბიჭებსა ტაში ჭუითი უბნებე ჩავო უთილდი ჩვენე ბიჭებსა Evet, Acara'dan bir dans şarkısı ve e, Tiyaneti bölgesinden Panduri eşliğinde bir şarkı dinledik. Ensemble Müjdat Hamza'dan. Facebook, e, özür dilerim, Face Music e, CD'lerine devam ediyorum. İsviçre'de yayın yapan e, bir CD firması, yayınlarını İsviçre'de e, üreten. E, uzun süredir aslında çok fazla üretmedi ama sanıyorum programın başında da söylediğim gibi yeni kayıtlar yapılmaya başlanıyor yavaş yavaş. Dördüncü albümümüz e, Ermeni düğün şarkıları adını taşıyor. Meşhur iki tane isim var. Hasmik ve Aleksan Harutinyan. E, Hasmik Harutinyan'ı e, Şokagen ansamblunun solisti olması bakımından tanıyoruz. Ayrıca Ermeni ninnileri falan diye e, solo albümleri de var. Yine Şokagen ansambl eşliğinde. Önemli bir şarkıcı, önemli bir şahsiyet. Ee, önce onun sesinden Ağlama Ana adlı parçamız var. Daha sonra da Damat Sana Ne Getirebilirim adında bir şarkımız var. E, Aleksan ve Hasmik Harutinyan e, seslendirecekler. Milam ayrik milam ahlaluye atar gir Koreluyesem Garip kurbat ergir թագավորինչ պիրիմ քյոնման քյո կանաչարևունման Են արեգական որ կծաղկեր ծաղկեր քյո արևունման Են արեգական որ կծաղկեր ծաղկեր քո արևունման Թակավոր ինչ պիրիմ քո նման քո կանաչ արևունման բալասան ծաղիկ որ կծաղկեր ծաղկեր քո արևունը ման բալասան ծաղիկ որ կծաղկեր ծաղկեր քո արևունը ման թակավոր ինչ պիրիմ քյոնման քյո կանաչարևունման անթարամ ծաղիկ որ կծաղկեր ծաղկեր քյո արևուն Antaram tarik vor ketachker, tzachker kyo arevunaman. Evet, Face Müziğin yayınladığı Ermeni Düğün Şarkıları adlı albümü dinlemeye devam ediyoruz. Dördüncü albümümüzdü bu, size tanıttığım e, Hasmik ve Aleksan Harutinyan'ı dinliyoruz. Önce e, Seni Almaya Geliyoruz adında bir şarkımız var. Arkasındansa Damadın Annesi. Tan elegang, tan elegang, hortum ormet zat elegang. թե կուզես նա քիշ մեկեցիր էլ հերիք է էլ օրեր թանկ տանել է կանգ տանել է կանգ օրետ մոր մետ զատել է կանգ թե կուզես նա կիշմեկեցիր էլ հերիք է էլ օրեր տանք թե կուզես նա կիշմեկեցիր էլ հերիք է էլ օրեր տանք Տանելե գանք, տանելե գանք, հոր դու մոր մետ, զատելե գանք։ Թե կուզես նա կիշ մեկեցիր, էլ հերիք է, էլ Տանելե կանք, տանելե կանք, հոր դու մոր մեծ զատելե կանք։ Թե կուզես նա կիշ մեկեցիր, էլ հերիք է, էլ օրեր տանք։ Թակավորի մեր տուսելիք ինչ վե ինչ ինք պիրիր Աչկը ծուրմա տիրերի, ծերը տխինա տիրերի Հեյ! Թակավորի մեր տուսելիք ինչ վե ինչ ինք պիրիր Պիրիր ինք է պիրիր ինք էլ ուրմա հողմ ինք պիրիր Պիրիր ինք է պիրիր ինք էլ ուրմա Թակ որի մեր տուսելիքի վարդրեհանինք պիրի Կաղցրու պաղարջովերի արաղի պարջովերի Թակ որի մեր տուսելիքի ինչ մե ինչ ինք պիրիր Պիրիր ինք էի պիրիր ինք համորուն ծողմինք Թակ որի մեր տուսելիք ինչ վե ինչ ինք պիրիր Թակ որի մեր տուսելիք թախտավ լող ինք պիրիր հեյ Թակ որի մեր տուսելիք ինչ վե ինչ ինք պիրիր Պիրիր ինք է պիրիր ինք կերտնա կարող ինք պիրիր Պիրիր ինք է պիրիր ինք կերտնա կարող ինք պիրիր Թակ որի մեր տուսելիք ինչ վե ինչ ինք պիրիր բիրիր Բիրիրինք հայ բիրիրինք լվաս կարող մինք բիրիր Բիրիրինք հեյ բիրիրինք լվաս կարող մինք բիրիր Թակ որի մեր դուսելիք է ինչ վե ինչինք պիրիր Պիրիրինք է պիրիրինք իխաստը խող մինք պիրիր Պիրիրինք է պիրիրինք իխastը խող mink pirir. Evet, Hasmik ve Aleksan Harutunyan'dan dinledik. Ee, en son söylediğim, e, söyledikleri parça doğru mu söylesem e, kaynana ya da kralın ya da damadın annesi olarak not edilmiş. Evet dinleyeceğimiz son albüm Ensemble Epey Zor Söylemesi. Ee, Şeriş Açalay Yar. Bir daha söylemek istemiyorum. Ee, bu topluluk iki albüm yayınlamış Face, e, Face Müzik tarafından. iki albüm kaydetmiş ve Ukrayna'nın her tarafından şarkılar seslendiriyorlar. E, benim Batı Ukrayna müziğini daha çok sevdiğimi herkes yani dinleyenler, iyi dinleyenler biliyorlar. Yine Batı Ukrayna'dan çaldıkları şarkılardan seçtim. Önce Arkan adlı meşhur e, dans formundan bir örnek. Sonra da Veselni Melodi adında e, yine kısa bir parça. Burada e, Kilinka'yı duyacağız bol bol. Nefesli kavalları. Kreşetay Yar adlı e, Ukrayna geleneksel müziği çalan e, topluluktan dinledik. Önce Arkan adlı e, bir dans melodisi ki bir sürü Arkan vardır Batı Ukrayna'da. Bir de Vesenli Melodi idi parçamızın ismi. O da e, simbalonla çalınmış bir e, doğaçlamaydı diyelim. Tabii ki bu müzikte Roman müziğinin çok büyük e, izi var. Son e, dinleyeceğimiz parça Ivanku Ivanku adını taşıyor. Yine Karpatlardan, Batı Ukrayna'dan e, aynı topluluk seslendiriyor. E, bu topluluğun ikinci albümü. E, Face Müzik tarafından yayınlanan e, iki albüm seri, serinin e, ikincisi. E, hadi bir daha okumaya çalışayım. E, Hreş Hatay Yar topluluğun ismi. Epey zor. E, ancak doğru yazımla bulabilirsiniz internetten. E, son olarak Ivanku Ivanku'yu dinliyoruz. Karpat bölgesinden, Batı Ukrayna'dan bir halk şarkısı. Değerli dostlar bugün Ukrayna'da kaldık. Ukrayna'da e, programı bitirdik. Nereden başlamıştık? Hakazya'dan başladık. Rusya'ya geçtik. E, ardından Gürcistan, ardından Ermenistan ve son olarak da Ukrayna'da, Ukrayna'nın batısında kaldık. E, bu albümleri İsviçre'deki Face Music yayınladı. 2000'lerin ortalarında 2004, 2003, 2002 genellikle albümlerin yayın tarihi. E, ancak 12 yıl gecikmeyle elime ulaştı ve hemen sizlerle paylaşmayı arzu ettim. Bir duyurum var. Hafta sonu 14 Eylül Pazar gecesi e, programı İzmir'den dinleyenler veya bir şekilde daha sonradan dinleyenlere duyurulur. 14 Eylül 2014 akşamı saat 9.30'dan itibaren e, Buca Belediyesi'nin düzenlediği festival çerçevesinde Balkan Müziği Festivali çerçevesinde ki festivalde Goran Bregoviç de yer alıyor. Ee, sahne alacağız. Buca'da Hasan Ağa Bahçesi'nde sizlerle buluşacağız. İzmirliler veya yakın olanlar varsa duyurulur. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. 343 e, 4040 0212 kodlu. E, ayrıca bu programı ve bundan öncekileri Tunanın tunanınberiyani.blogspot.com'dan dinleyebilirsiniz. Facebook'lardan ve sayfamdan da bana her zaman ulaşabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Să mânșoară mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii.